tubareka mukatubera abamenyesha amakuru kino kiganiro mukimenyereye ingene kigenda mweze mukatwakura ku numero mumenyereye n'izazi n'izirahinduka nimihoro igira kuri itanu yuguruye ku bwanyu aho rero muheza mukatuyagira mubicishije mu rupfasoni icimbiro ciza kitagiriza abandi ngo kandi gitanzwe mu rupfasoni heza kikakirwa neza mu rupfasoni biheza bikagenda neza kino gihano mugiye na Aimé Richard niyo nkuru ingano nkuko mwavyumvise c'uruganda rw'amakuru muri radio yisanganiro muhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Innocent bibona imana niwe ariko aratuma amajwi abashikira twese turi babiri tuti sangwa ikaze mu kiganiro ahiwanyu havugwa make ikiganiro ca mbere gitanguye eh, kuno kwezi kwa gitugu 2020 mu buhinga bw'ivyuma bati hari wundi munywanyi hari munywanyi wa mbere ahugashitse mwiriwe mwiriwe cyane amakuru ni meza amakuru nawe nitwa Emile Richard niyo nkuru mwibande namwe mutwakuye muri hehe je nitwa Paulo ndi mu rukarama Paulo mu rukaramu ni muri zone ya Rubirizi mengo muri commune Mutimbutsi Zone rukaramu mbu baduhaye bujya burese buzotuma uza kugombora guheraheza cyangwa uza gutora ifumbire utanze amahera yasigaye mm. ajya agira kabiri mm-hmm. baca batubwira ngo amarese ngo baduhaye mm-hmm. ngo ntibayabona ngo mu byuma waho yandike none babahaye akaresi mwebwe ntako mutahana nabo ngo babasigarana kandi kugira ngo kabe nubwa icabona mbo twe baduha ako mhm. mbo bobo rero sinzi ko babisigarana sinzi ko batabisigarana mugabo twebwe mhm. baraduhereza mhm. ubwo bupapuro tukabutahana oya aho rero ntanda kurunka ku mukuru w'umutumba kuko nubaserukira mu vy'intwaro akababariza ko ni nawe mwitoreye kugira ngo abashikire mu byo mutishoboreye murakoze oya mugabo cyane cyane twosaba ko directeur wapfuna ibyo bintu yobyirukamo kuko urumva biratukisha sinzi yuko ngira ngo akamo turi gutaka ku mukuru wa komine akobwa yododora hejuru kugira ngo niburi buri imvura izogwa bamaze kuduhereza iyo barabara ngira ngo Eh, uno munsi rigeze hehe mwebwe ntacyo mwashobora kuba murafasha kugira ngo ribe rirabiga imigenderanire ubuzanye turabogorabogora buke buke turose umwanya mu bikorwa rusange na cyane cyane ku minsi ya gatandatu na cyane cyane nk'izigera ikera ubwo birehe dukunda kurimira nk'ahantu mu myonga dufise amakenga ko inkukura amazi ava ku misozi aho bazaba baturiye yuko uvuze uvuze uvuze ngo baguma baturira ni bande abantu baguma baturira n'ababisha rwose n'ababisha rwose guwe kubitahura none nti ntaho muhurira ngira ngo muyage ibyiterambere y'umutumba wanyu hanyuma muheze muvyumvishe nabandi bumve ko ari bibi byukuri ntaho muhurira ngo muyage ibijanye n'iterambere ry'umutumba ibijanye n'iterambere ry'umutumba y'umutumba wanyu ntaho muhurira nabandi musangiye uwo ngira ngo muvugane ko ibyo guturira imisozi ari bibi ibititura isi mwebwe none mu bya kuba by'iterambere rusange ntaco donora ko ngo ko hari icyo mwufasha mu kurindira ko ingufu zikomakomeye zibashikira yagiye agatelefone gaciye kamuhemukira ataco atakinini turayaga mugabo ntaco kijya icimiro cari cumvikanye hari uwundi kumuhohora agira gatanu mwiriwe neza nawo ni abantu be kubafunonera ibikoti by'imyumbati oya icambere amabarabara ni mabi gute yononekaye hehe amabarabara aratwitse ubu nawe turakora n'igishiki kinyinya hmm. Mhm. twasaba yuko ababikejwe ko bakurikirana kugira ngo habe imigenderanire y'abanyagihugu ikibazo nkubaza ni nk'ico nabajije uherutse kwakura eh, mu bikorwa by'iterambere rusange mwebwe ntaco mubona mwoterera kugira ngo inguvu zikomeye zibashikire mu nyuma mugabo mwa eh, kuyemwo ahashoboka akamu none uri kugatera nde akamu abashikiranganzi bajejwe iby'amabarabara bari hmm. muti ahacu ingufu aho zigera mwara eh, hashikanye mugabo murabona ko ataho bibashikana mushaka ko mwofashwa umunyagihugu arakora akananirwa mu gacokwe n'aha muri komine gisuru mu ntara ya ruyigi mu gacokwe ni mu ruyigi yego ni ukuvuga ndashaka kuri nsorewe ntayo yahejeje kuvuga ibijyanye n'iyi barabara ya gisuru ujya ino mu cyenda joro leonard murazi nanjye yego kuko ni munyagisuru ngaho nyene turi abana mhm. ni inama waje ikibazo cyo kumenya ko mwebwe aho mugeza ku munsi ku munsi kugira ngo muje murafasha sana mu kurindira izindi zikomeye mwarananiwe mwebwe yego ni aho twogeza nko mu bikorwa rusange ni sawa ariko ni barabara baguma batwemerera kenshi ko bazodushirira muri kaburimbo ni ukuvuga rero ari inkaburimbi ni naho ibarabara ikomeye bityo dukora twebwe imifuka rusange mm. biba bikwiye kuri ibarabara dutemeranire nk'iyi yoyo na nyine icyubahiro yarayitwezereye mm. burinde hanyuma ikomere izi z'imigenderanire natwe tugume dukora ibikorwa rusange neza cyane urakoze ngira ngo mwumva ko harimo n'ukuboko kwa nyinshobora umukuru w'igihugu ah, amaze kurivumera nibaze ko hasigaye eh, abajeje kubishyira mu ngiro nibaze ko bari ko barabyumva aho nta soko ntiwuze rindira gusa kuko muraze kakimuhana akazi imvura ihise umugabo birateba ariko bikabashikira ah, ibikuba iwacu oya ntangura umbwire ni ninde turiko turavugana udashimye kwivuga izina naho ntituyaga ngo duhuze kuko nanjye nivuze mu gutanga ikiganiro nibaza ko twoyaga twumvikana kino kiganiro uratwibwira ukatubwira naho wumvira n'ayo makuru tubwiye twumbe ko arayabaho niko kiganiro cyubatse saa zibiri n'iminota mirongo n'umwe muri izo radiyo y'isanganiro hari uwundi munyanyagira indwi mu maze kwakira murumba ko wonta ntashoboye kwakira kubera yanze kunyibwira mwiriwe neza daru mwiriwe tane abajejwe intwaro bageze mu ariko abadandaza barabe ni ukuvuga ko abiri mu mugambi atabyo barashobora gushika ko nibaza ko mu bitura hama bagaheza bakasigurira abadandaza hama nabo nyine bakanababaza n'igituma kumbura iyo sabune iyo bizimbye mu gihe igurwa igiciro kirengeye ayo yategereza kugurwa saa zibiri zirindwi n'iminota mirongo ibiri n'itatu muri izo radiyo isanganiro hari uwundi munywanyi w'ikiganiro mwiriwe neza mwiriwe ninde ari hehe ndi hakizimana yosuwa mu ntara ya rutana komine giharo joshua ni amahoro ngaho mu rutana yego ibyo turabikengurukira musitanteri kuba yarabikoze yahahora n'ibindi bizokorwa wumva ni step by step mbaye bongereza twumva ntimukongereza um-, gusozera igikorwa cyatanguwe mm. twe twagomba gusaba mutantere rero urumva hari nawe aca abandaniriza kuri iryo neza cyane yabyumvise eh, hanyuma ikindi twosaba mm. ni ibijyanye n'ibabara ryacu nyine rya bogerageza bakaraba naryo nyine bakadushyiramo amakariyeri cyangwa agomba yabaga cimbiri ayo bakuri mitumba yaraheze aha none basa umukuru mutumba ababwira yuko ari agena gacimbiri aha nabo bagashaka kumwitorera nk'uko byahora kubera usanga ari umuntu abatwara nk'inzu nk'amajana abiri cyangwa y'amajana atatu mm. bumvise rero yuko yogenwa atotogwa baca bumva ari ikibazo kidasanzwe hmm. aniseti ntashoboye kuwusigurira neza mugabo kumbure ko ari ibyo ku mutumba hajya imyenge y'inzu imenywa na nyene yo yinosa baraheza begirane babigira uko bahora bigira bibaye ngombwa niba baza bakeneye umuhagarikizi yego havugwa make mu gitanga amahoro turashima imana ah. dufite ikibazo nk'uko abandi bagiye babivuga kijyanye n'ibarabara hmm. ibarabara riva ibusare riduga mu gitanga rikarengana za rutovu hmm. ibarabara ryononekaye cyane urumva hari hmm. akabarabara ariko barakora kaca mu gatureni kaduga ahantu bita mu gakwende kagace k'abandanya mugabo ubu ngaho kuri komine bari barubaka bitaje n'ibikoresho kugira ngo bihashike usanga bigorana cyane mhm. byiza rero abategetsi bagerageza bagakora izi barabara riduga rigaca ku ikomine rikarengana rikashyika no za rutovu kuri piramide biba hmm. byiza gusumba kubera risigaye riteye isoni ntiworara ni ibyo kuva ryari ni kuva ryari eh, uri kurarira ahantu ari barabara rikuze cyane hmm. bari bararikoze ubwa mbere mugabo barikoze badakoresheje ubuhinga ryaciye ryononekara bari bararishizemo ikariyeri muzajya ryaciye ryononekara cyane hmm. eh, urumva byiza rero bogerageza bakarisubiramo bakarikora kugira ngo ntihagire kwidoga kwa bamwe n'abandi mwiriwe mwiriwe ni amahoro muri bande muri hehe eh, ni kugana nzira mvuba aroyisi mu kayongozi harya abantu bumva mu kiganiro ko ari kamenyereye batinya kuvuga niba bavugisha ukuri eh. twadusabune ubutubagije abadandaza bavuga ngo ikiringo cyararenze ngo byagiye ko mu kw'icyenda mirongo ugwayo bazoshaka yose uya uvuze ibintu bibiri bigerekeranye icambere nico tuzu twasugumwe isabune ya bururu mm twebwe tubajije mu batandatu bavuga ati ni kugwa yariyo yose kuko ikiringo cyararenze aruyizi umbwiye ibintu bibiri umbwiye ibintu bibiri aruyizi ko twumvikane hm? umbwiye ibintu bibiri hari utuzu twa sugumwe sinzi ko kuvuga ko dukenye sinzi ko kuvuga ko hm. eh, tufise ikibazo ntomorera ntomorera eh, naho ntabumva neza urumva bw'isabune ubu ngo irashyitse no hari n'uwuyigurisha n'amajana atatu ndabona ko umengo nturi kurantegera nturi kurantegera aroyize nitwe turumvikana neza umbwa ibintu bibiri hari ubukene ku k'umuringa ngo gutuzu twasugumwe ni ku isoko ni mu mihana ni hehe byifashe gute hama iyi sabune eh eh utuzu twasugumwe ni ku isoko ni isoko ritagira utuzu twasugumwe mhm. isabune ni ku isoko mhm. none twebwe tuza kuba bande nyakubahwa musitanteri naze yemwe baze bararaba uko bimeze turabakunda turabubaha iyo soko ni iya hehe ntabayitwara ntimubashikira ngo muyage icyo kibazo yo mu kayunguzi iratwagwa irazwi muri komine niyo yinjiriza komine ya bweru amahera menshi hmm. ariko ntigira akazu ka sugumwe none abayitwara bavuga iki eh, mu bajejwe intwaro basigurira iki turarindiriye abari mu ntwaro none isanganiro kwiduhuza iduhuza mukaba muduha ibyambo kandi tuvuga ibiriho ehe murazosimba tubabone munayigendere murabe iyo soko yubatswe ryari yubatswe ryari ni kuva ryari itagira uh, utuzu twasugumwe bimaze eh, nk'imyaka ibiri yubatswe mugandazi babivuga ko kweri murakoze ingene bahora bigenza ntitubyumvikanye ko ntabimbwiye neza mugabo ngira ngo abo abwira babyumvise ni saa zibiri n'iminota mirongo itatu n'itandatu muri studio radio isanganire mu kiganiro aho iwanyu havugwa make inosanti hariho uwundi ariko aradodora yiriwe cyane sabwe ni jean claude muhwazi yego twari ko tuvuga yuko tugiye gusaba nko muri senare nkuru ntakiriho usaba rero nk'intuze nka leta yuko yotanga nk'ubwo buryo bw'icyo gitoro cyangwa ababijejwe bagatanga tuyagenda imbere yaraje kurahura isaha zibiri iminota mirongo itatu n'umunani muri sida radiyo isanganiro ikiganira iwanyu havugwa amaki ati hari wundi amahoro amahoro cyane muri bande muri hehe ndi umuntu yitwa ndi erize ari karusi muri komine buhiga ku mutumba w'ishanga ni ikibazo nari nabajije ngaha ku isanganiro hari haciye n'amakuru none yasubiye kubyuka kandi yerekeranye n'amatongo urumva je nari mfise itongo nageze kubivuga ngaho nari mfise atawacu yari buranye kuva mirongo irindwi n'indwi mm. biza gusozerera muri sentare ntahinyuzwe mu gisate cya gasamburamanza mu mirongo umunani na gatanu mm. iyo nari nkiri mutoyi mm. ariko nabibonye none ubu rero twe twaragiye turabikurikirana haragera igihe umushikiranganji afata ingingo muri uyu mwaka arasohora urwandiko rudushikiriza iryo tongo musaba ko abari muri iryo borivamo hmm. hanyuma yari yategetse sentare y'intango kubikora ko sentare y'intango niyo yari yamwandikiye imusaba ko yobafasha hmm. sentare y'intango y'umushikiranganji arabishyura hmm. maze kubishyura urumva twebwe tubona umenga kudushikiriza aranavuga yuko yasomye ibyegeranyo byose twamushyikirije arasoma n'imanza zose ukuntu zagiye ziragenda mhm. arabona ko zabaye ntabanduka mhm. ibyo yarabyanditse umushyikiranganje mhm. hanyuma sentare y'intango yaraje yadushyikiriza itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka mbere washaka no gukubitwa uwo munsi turakubitwa imbere y'abacamanza mukubitwa n'abandi nabo nyine bene bari muri iryo tongo twe twararindiriye ko hariho n'umwe wokurikirana wapi hmm. numva rero twege twagiye tubona itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda umuntu uzeye sentare nkuru y'igihugu ya karusi ije sentare y'intango mu cyegeranyo cyabo yari yahagaritse abo bantu tubira hmm. kurima hmm. ko kandi inzu ya nyuma izoba y'itariki imwe y'ukwezi kw'icumi itariki imwe y'ukwezi kw'icumi nyine niho rero sentare nkuru y'igihugu nayo yacu isohora ivuga yuko eh, babarekuriye kurima hmm. kubandanya barima hmm. urumva amezi atatu yose arahaciye baca bavuga ngo baduhamagara ku rundi ruhande ngo natwe batwumvirize hmm. mugabo urumva ntibigeze baduhamagara ariko yari abarekuriye kurima mugabo twe tukabona yuko umengo ni ingingo yavuguruje y'umushyikiranganje ariko nawe afite abamuserukira ku mitumba abo bajejwe ubutungane mu ntara kumburengira eh. ngo akorera ku nabo baba bamuhaye umukuru wa sentare nkuru y'igihugu wese ko abamuserukira aho mu ntara eh, umukuru wa sentare nibaza yuko hmm. ahubwo ko yoba yarabikoze yewe sindabibona kuko mu byo yanditse avuga yuko ngo ngo ibyo twebwe ngo ngo intuze ngo ibyegeranyo ngo ntibibona hmm. mwumva ko n'urubanza rwa kera hmm. ariko tukajya tubona umushikiranganzi nawe yarabyanditse neza yongera ndamuha kopi hmm. yego aravuga ko habaye urubanza muri sentare y'intango aravuga n'inimero zabyo n'ukuntu rwaheze hmm. aravuga urwabaye muri sentare y'intara kuko niko yitwa icyo gihe aravuga ukuntu rwaheze aravuga n'ubwo muri sentare ntayinyuzwe mu gisata cya gasamburamanza aravuga n'ukuntu rwaheze uyu munsi none mwebwe musabiki hakorwa iki twebwe icyo twasaba nk'umuryango twasaba yuko twubahirizwa mhm. tugashyikirizwa nk'uko umushyikirangantego yabivuze tugashyikirizwa uwatsinze agashyikirizwa ibyo yatsindiye ko niko yabivuze yego hmm. twe nicyo dusaba no kumwandikira mbere wacu twari twandikiye umukuru wa sentare eh, nkuru y'igihugu hmm. tumwereka yuko bunguruje ikiringo cy'abarenganye none gushika uno munsi wewe arabishura canke muracarindiriye runo rubanza rushasha rwasigura yuko rutagwanira ibyakozwe na sentare y'intango ku itegeko ry'umushyikirangantzi ku bwawe rero uti amategeko akurikizwe amatunganirizwe amategeko akurikizwe kuko nta muntu yotsinda kuva muri sentare y'intara gushyika muri sentare ntahinyuzwa agatsinda hanyuma bakamushyikiriza hanyuma nawe ukavuga ngo ntibubahirize uburimbi gusa umugabo ntibagume barima iyo si twe tuba twashyikirijwe ikigabanya kugira imana kumurengera ngo uh, barakora byumva uh, bazeze mm, babatunganiriza mm, nukuri kose bo byumva bakadutunganiriza byabaye akaramanda ikitubabaza rero muri byose mm. nuko bigeze bigeze no kutwandikira muri sentare y'intango barahebye kudushikiriza baratubwira ngo tujane impapuro zose mm-hmm. twegere twe twamaze kuronka amakuru atubwira yuko bashaka izo mpapuro za kera data wacu yadusigaranye ngo bace bazitabura hanyuma urubanza ruce ruzimangana tujya tubashyira fotokopi hmm. murumva ko ari inzinguzingu imanza z'amatongo itonga ari inkoramutima ariko ngira ngo abateye akantu babyumvise kugira ngo uheze bamutunganirize isaha zibiri zirenga ku minota mirongo ine n'itanu ni ko ari isaha zibiri z'ijoro mu masaha y'ubujumbura mu burundi ni kuri radiyo y'isanganiro mu kiganiro aho iwanyu havugwa amagi hari uwundi ku murongo mwiriwe neza halo halo mwiriwe neza hari uwundi munywanyi ku telefone mwiriwe neza amahoro cyane ndabaramukije muri hehe murabanze ushaka kuguma hamwe ugahagarara neza kugira ngo twumvikane yego ni ukuvuga twe turi muri komine mwakiro intara muyinga ni inzu tuyaga ni ukuvuga muyaga na nirame wa muhamedi muhamedi yego yego mwakira muyinga havugwa make ni ukuvuga amakuru ahavugwa twe ikibazo dufise hmm. ni ukuvuga twebwe twe turi abantu bakoze mu gisata cy'ikawa dukorera muri shogesitari kirundo muhinga hmm. ni twakoze mu mwaka wahera twanikira ikawa ariko ntibigeze baduhemba amafaranga yacu barayaheranye na n'ubu mhm. umushyikirangantego ageze igihe araza amaze kuza araturemesha aravuga ati mwebwe abakozi mureme tugiye kubarondera amafaranga yanyu muzayaronka mm. ariko na n'ubu twararindiye twarabuze igihembo cy'abarimyi bashoye uno mwaka barayarose mm. natwe ntikigeze turonka muri sodresitare babwira gute muri icyo gihe kitari twe ntitwigeze turonka n'abatubariza twebwe twibaza ko umushyiranganje amaze kubivuga nk'uko twibaza ko inkuru zizote baziga ati twarindiye ijambo umushikanganje yavuze mugabo kandi hariho abari babangaje hariho abo bari bagiranye amasezerano eh, y’ubukora gukora bo mbega bavuga iki aho gakura aho gahembo eh, hahizwe ikingana gute aciye agenda ariko isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'indwi mu kiganiro havugwa amaki aha iwanyu ni aha iwanyu havugwa amaki hari uwundi munywanyi w'ikiganiro mwiriwe neza ni amakuru nyine mutamenye reka yose ni nayo ntumbere kino kiganiro reka ni ngombwa tuyavuge nyine nayo mutamenye kuko urabona inone tugenda kuhashyira higa ariko turahashika mbere turahafise n'ijisho rya radiyo isanganiro ngaho mu ese twege nyine ni mwebwe nyine hakaba umukorodinateri wanyu yitwa dido n'inzeyimana eh, neza neza ntabangiriye hmm. urazi yuko twege dufite amabarabara adahita hmm. dufite ibarabara ryo muri shombo hmm. nyabikere mutumba mwakiro buhinyuza ndumva ni mu ntara zibiri hari ikiraro cyabomotse so ngaha ahantu bita igaconde ahantu twita inyakigezi mhm. ikindi nacyo ni ahantu ngaha iwacu mu kabingwa muri komine mwaki hmm. hari barabara barigeze kwakora muri komine barazana ibintu by'amasima amabuye barazana ibintu by'amasenyenge barashyiraho mugabe barabara igoma ricike rimanuka ahantu bita mu kiraro cy'inyamwondo uruzi hmm. urumva ricitse rizoba rihejeje gucika muri komine mutumba nta migenderanire izobaho na komine mwakire ego twasaba yuko kweli boraba bakatwiyarangira bakabidufasha mu kweli bakabikora urazi ko umubanye ari muryango mu kurindira ko hako murindira ko ricika ahubwo eh, kugira ngo iyo migenderanire hagati ya komine y'ayo makomine abiri igume ihagaze neza ntacu mushobora gufasha mwebwe mu kurindira ingufu zindi zikomakomeye urumva hmm. nakubwiye yuko muri hmm. muze hmm. eh, ya gatonde ari muri nyabice nta modoka ikiva imwakire yinjira muri gitega ni ukuvuga hmm. ko ryamaze gucika ryabacitse kuko eh, n'ikiraro cyabomotse cyubakishijwe n'inoze ya n'imbaho ariko hose y'abanyabikere y'abanyabikere yabamutumba hose ni muri karusi ni karusi ni muri karusi muri komine ka mu ntara ya Karusi mugabo wowe uri mwakiro muyinga mugabo twebwe ino mwakiro hmm. imodokari zirava ngaha mwakiro zizi gitega hmm. murumva ntizironka aho nicyo cyerekeza ibyo bintu by'ikawa bya sodesitari mm. urumva abakozi barakoze kweri n'ibyo na dembere na mubako bahako na lisitemu mugabo kandi jewe aha hari kibazo mfise none ni bandi bari babangaje ni bandi bari babaye akazi bababwira gute iyo bagiye kwishuza ah umushefu wa izindi ziya bakwandika mm baguhemba cyo guhemba mugabo hageze kwishuza niwe wishuza waguhaye akazi ntibaduhereye ama tuyakoreshe batayaduha rumva ntaca byose mari barayaduhaye mu nyuma z'abaturage ntaca byose mari ntibari bigeze bababwira ikiringo bashobora kuyabaherako amahera arahari ahubwo nibo bohemba abakozi mm. muhemba bashoye abashoye ikawa hano abakozi bakarima bagiye baradanura badanura none ku bwawe wibaze ko byazitaniye hehe aho aho nitwo wamenya kubera urumva twe turarindiriye rindira mwihanganye mugabo kandi muheze musore mubaze babyishurize nabo aho baba batanze akazi gusa ni akamo k'umwenegihugu nyine ashaka gutera avuga icyo cyanje aho byoshika ni aha usanzwe nawe nta umuntu akatwiyangana eh, urakoze cyane ngira ngo akamu wateye bamaze kukumva aho kerekeye bumva nko muri aho bita mu kavugangoma mu hantu bita mu rugabano muri komine mahashyo ntibabumva hmm. numva ngo byasaba ko muhabwa ukuntu muregera kuri bakakumva neza dufise abahinga karuhariwe bariko barabyumva aho bari nibaza ko bahaza bakabitumbereza neza umukata wo mu buhinga bw'ivyuma baba ukuntu yaranja kwera bikurikirane mwiriwe ndabahaye mwiriwe mwiriwe ni wajya kurode garutse w'imuhozi eee eh. twari tuvuga ikibazo cya sentare inkuru tugiye kubaza muri sentare batubwira ati igisoro nta twasaba rero yuko bobinyarutsa ngira ngo n'ubukene bw'igitoro ubwo nabwo burakunda kubaho kenshi n'ahatari ngaho ego twasaba nka leta yuko yokongereza uburyo kugira ngo abanyagihugu ntibajyane urakoze cyane ego cyane twasaba ikindi hmm. yuko nka mwebwe abamenyeshamakuru yuko mwoza murahashika ino muri mu wacu turahazi rwose turahashika muri nyabitsinda turamaze kuhashika yego twasaba yuko mwoga tukaganira yego wanyu havugwa maki nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntavyo ibishobotse amaradiyo